عمدة الأحكام نبى ضمان ميني لحكي كرا عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن يو ابن ابن سرور ابن رافع ابن حسن انا مطلق بي المقدسي سبود نمي ولن زمانسا هما الحنبلي سبودين بن مزعبي امام اهل السنة والجماعة ابو عبد الله امام احمد بن عمد wannan babban malami Abdul Ghani Al-Maqdisi ana haife shi a shekara ta ɗari biyar da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ƙaran juna shi da babban malamin nan al-muwaffiquddin wato muwaffiquddin ibnu kudama wani babban malami masanin fiqh a mazhabi imam ahmad bin hanbal wanda yake da littafi mashhuri al-mughni al-mughni ibn Kudama. tsaran sa ne wajen neman ilimi tare suka je dada, tare suka fita tare suke komai sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi wannan ya karkata zuwa ga ilimin fiqh ibn kudama babban malami ne malamai da zama sun rubuta tarihin sa musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine ibn rajab a cikin littafin sa tabaqatul hanabila tabaqatul hanabila inda ya kawo jerin malamai da suka wa ilimi hidima cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal kuma yana da littattafai masu yawan gaske wanda inda za a tsara sun kai littafi ɗaya ko har zuwa arba'in wani littafin za ka samu cikin jijigi biyu ko uku ko sama da haka wani littafin cikin jijigi ɗaya a fannonin ilimi daban-daban musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aqida da kuma fiqh a nan gurin ya ci yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar Litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta ɗari shida bayan hijirar zan Allah sallallahu alaihi wa sallam. wato kenan wajen ta tsoro kenan da barin duniya wato kalifa ta da na abu kenan ɗari takwas da ashirin yin shekaru da barin duniya wannan littafi nashi littafi ne mai albarka Allah ya rubuta masa karɓuwa babban abin da ya kula da shi kokarin tara hadisai da suka shafi hukunce hukunce kuma hadisan da Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi ga hudubar littafin sa kamar yadda ya zamu karanta قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى يا فقايتني الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار يبوت لقوديا da Allah madaukakin sarki al-Malik mamallakin komai al-Jabbar wanda yake da bunkasa cikin mulkinsa al-Wahid al-Qahhar kaitacce kuma mai rinjaye wanda ba abin da ke gagara sa yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta'ala la sharika lahu ba abin ba da abokin tarayya rabbus samawati wal ard shine mahalicin sama da kasa wa bainahuma shine mahalicin abin da ke tsakanin na halittu daban-daban al-aziz mabuwayi mai rinjaye kan komai kenan al-ghaffar mai yawan gafara gabayi da suke tuba zuwa gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ce da lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan sa ne manzon sa kalmomin nan guda biyu ba abin da annabi ya fito a faɗa masa sama da su abduhu wa rasuluhu kalmomi ne guda biyu suke mayar da martani da kungiyoyi halakaku guda biyu kungiyar yahudu da kungiyar nasara idan ka ce rasulullah ka mayar da martani da yahudu kenan waɗanda a su ma'amalansan annabawa da jafa'i da rashin kunya da wulakantarwa idan ka ce rasuluhu wato ka tabbatar da manzancin su kenan amma in ka ce abduhu kuwa ka mayar da martani da kungiyar nasara ɗan mutan wanda su suke ƙoƙarin allantar da annabawa yadda suka yi bawar annabi Isa dane na Allah ko shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko kuma shi shi ne Allah ɗin ba gaba ɗaya ƙungiyar kirista guda uku ce daga nan suka resantu imma masu da'awar ma ba wani bane Allah face Isa ibn Maryam laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn Maryam ko wanda suka ce shi ne na ukun alloli biyu laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ko waɗanda suka ce shi dan Allah ne وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون duk inda dan mutum ya je ya dawo ɗaya daga cikin tushen nan guda uku zai koma ko tushen farko ko na tsakiya ko na ƙarshe ba ya da na hudu kun gane ko zai raba raban kungiyoyin kiristoci nan zai za su koma to dan saboda haka lokacin da kace annabi abdullahi ne kaga ka mai da martani gare su don su suna da'awar allantakar annabawa idan ka ce rasulullahi kamar da mutane ga yahudawa don su suna kokarin zargin annabawa da mai da su ba komai ba sai kuma sai ka ɗaga mutane su kace su manzanni ne Allah an gane ku ce wa sadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa idan an ce al-mustafa da ce wanda aka tace shi daga cikin sauran mutane haka annabi yake yace ubangiji madaukakin sarki ya zaɓi kinana daga cikin kaza sannan daga cikin ƴaƴan kinana ya zaɓi wani sannan daga cikin ƴaƴan wani kuma ya zaɓi Abdul daga cikin Abdul kuma Allah ya zaɓe ni dan haka ne zaɓaɓɓan zaɓaɓɓu ne yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kenan wanda sai da aka duba aka duba aka duba cikin mazaje ba mai siffa irin tashi sannan aka turo shi sai ya zanto khatamul anbiya'i wa imamul mursalin kana al mukhtar kuma zababbe sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi aminci tabbata gare shi shi da iyalan gidansa wa sahbihi da sahabbansa sahabbai waɗanda suke zamani da shi suke imani da shi kenan al-athhar tsarkakakku wal akhyar zababbu Abdullahi dan Mas'ud yace ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani yaga babu babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabe shi ya turo shi a matsayin annabin ƙarshen zamani ubangiji ya sake bincika zukatan bayi ya ga babu zuciya mafi tsafta mafi dacewa sama da zuciyar habbanka. sai ya zaɓo su ya haɗa su ke zamani tare ne dan su aula a wajen shi ya aura a wajen yo annabi zai sulkunta da mutumin banza ba zai yiwu ba zai aura a gidan mutanen banza ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam yadda ba zai ba mutum ba na gari ba kuma ba zai aure da gidan ba na gari ba da haka sai Allah ya zaɓi sahabbai din zafi ne kuma daga Allah yadda at-taura da injila suka ba da bishara ga manzon Allah haka at-taura da injila suka ba da bishara da zuwan sahabbai kuma cewa za su zo tare da annabi walika masaluhum fit-taura wa masaluhum fil-injil masal ma'ana wasf ذلك وصفهم في التوراة wa wasfuhum fil injil haka Allah ya sifanta su a taura haka Allah ya sifanta su a injila wata irin sifa sifar da qur'ani ya bayar cewa ashiddau al kufari ruhama ta tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana min waɗannan kalmomin waɗannan kalmomin ma'anar da suke ɗauke da shi na siffanta sahabbai da siffofi na gari haka yake cikin a taura haka yake cikin injila an gane da kyau yace amma ba'du bayan haka fa inna ba'da ikhwani wani sashi cikin kan uwana sa'alani ya tambaye ni me ya tambaye ni ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam in ta kai takaito wani adadi na hadisan hukunce hukunce idan ta hadisan hukunce hukunce wato abin da ya shafi hukunce hukunce na fiqh kenan ba abin da ya shafi aqida ba ba abin da ya shafi tauhidi ba a'a wani ne ya nemi ta alfarmar Malam ka taro mana ta kai cikin da ya kunshi wani adadi na hadisai da suke magana kan hukunce hukunce hukunce hukuncen alwala hukunce hukuncen sallah tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan min mattafaqa alaihi al-imamani amma kar turo mana kowane hadisi sai hadisin da mutum biyu din suka yi ittifaki akai al-imam al-bukhari da al-imam muslim al da cikin abin da shugabannin hadisi a zamanin su suka yi ittifaqi a kai na farko Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari wanda yake kira Amirul Mu'minin fil hadith na biyu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naisaburi da ya tambaye ni in tara masa hadisin da malaman nan duk suka ruwaito fa ajabtuhu ila su'ali fa ajabtuhu sai na amsa maka ila su'alihi zuwa ga da ya nema raja al-manfa'ati bihi dan fatar da yawa Allah ya amfanar da wannan littafi sai ce wa as'alullaha an yanfa'ana biyu. muna roƙon Allah ya amfanar da mu da littafin wa man katabahu ya amfano da rubuta shi aw sami'ahu ko ya ji shi aw qara'ahu ko ya karanta aw hafizahu ko ya haddace aw nazara shi, sai ko le ya ciki Allah ya amfani haka nan biya da mu da addu'a gaba daya shekara 800 gabarin duniya ya gani mu da addu'a gaba daya wa an yi zama hu kalisan wajen shi kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan zaɓi ya zanto don shi kaɗai ake ba don neman yadda wani ba mujiban min fawzi da zaihi ya zanto littafin zai gadar mana da zafewa da zaihi wurin Allah fi jannatin na'im cikin aljannan ne'ima fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil ya Allah shine hasbuna ya wadace mu ba mu bukatar wani banda shi kuma wa ni'mal ma dalla da abin dogaro in ya zanto ne Allah to kaga alƙawarin da yake wa littafin sababa babu abin da zai kunta sai hadisan da Bukhari da Muslim suka rawaito amma al-Imam az wani malami cikin malaman usulul fiqh a mazhabi Imam Shafi'i ya bu wannan hadisi daga farko zuwa ƙarshe sai ya ga ba dukan su bane Bukhari da Muslim suka rawaito akwai wani adadi wanda za ka samu bukari kaɗai ya rawaito ban da musulun akwai wani adadi wanda za ka samu musulun kaɗai ya rawaito ban da bukari wannan kuma ga falace da mantuwa da ajizanci da na adam babu littafin da yake masu ne littafin Allah la ya'tihi al-fatil min bayni bihi wa la min khalfihi babu littafin kararre daga kowane irin kuskure ko mantuwa sai littafin Allah walau kana min inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira to ma kaga kuskuren da ya fada ciki ba kuskure ne da zai sa a jefar da littafin ba domin duka da hadisan bukhari da muslim ne za ka samu kila kashi 80 90 cikin 100 duk bukhari da muslim sun yi ittifaki wani adadi ruwayar bukhari ta kadai da muslim wani adadi ruwayar muslim kadai da bukhari sakamako da na karshe hadisai ne inda su ana aiki da shi shi na amfanin da kasawa bayan kasawa kuma sai ne كتاب الطهارة wannan babu ne da ya shafi fahara idan an ce fahara shine yin amfani da ruwa don gaba guda wato ainihin gusar da hadasi idan an ce hadasi kuma shine abin da ke fitowa ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyu ko ta gaba kamar bawali kamar maji da waninsa ko ta baya kamar bayan gida ko makamancinsa idan an ce fahara yin amfani da ruwa don gusar da hadasi hadasi kuma shi ne abin da muka ambata ko yin amfani da ruwa don gusar da kabasi kabasi da sun da ya same ka daga wajenka wanda ba daga jikin ke fito ba kai ne kake tafiya sai ka taka fitsari ko ka taka bayan gida yanzu wannan fitsarin da bayan gida da ka taka ya shafi jikinka ba hali ke sallah sai ka gusar da shi amma ba daga jikin ke fito ba tunda ba daga jikin ke fito ba a kiran sa hadisi Ba daga jikin ne ya zama hadisi tunda daga wajen ka ne ya zama khabar an gane ku yin amfani da ruwa don gusar da wannan shine sahara ko yin amfani da kasa a madadin ruwa kamar me nan? sai numa da haka suke cewa sahara abu ne guda uku alwala wanka wannan duk da ruwa ake yanki ko abin da yake wakilta cikin sun gagare ruwa shine tawama wannan shine ne sarki duk inda aka ce sarki wannan shine ne الحديث الأول حديث نفركو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينشبها فهجرته إلى ما هاجر إليه wannan hadisi an karɓo shi daga amirul mu'minin sarkin mummune lakabin sarkin mummune ana amfani da shi ne ga dukkan wanda yake mallakar daular musulunci an gane ko to amma farkon wanda ya fara amfana da wannan lakabi shine Umar dan Khattab kafin sa Abubakar ba sa kiran sa da sunan mumule sai dai sai maka ya khalifata rasulullahi galibi haka hadisa bai ce maka. ya halifan manzon Allah haka suke cewa da shi Umar ya fara samun lakabin Amirul Mu'minin an karɓo wannan hadisi daga Amirul Mu'minin shine Umar dan Khattab Abi Hafs wannan alkunya ce kenan Abu Hafs Hafs sai da daga cikin sunayen zaki akan ce da Umar Abu Hafs saboda jarumtarsa radiyallahu anhu amma ba wai dan yana da da sunan sa Hafs ba amma da ko Hafs sai da daga cikin sunayen zaki saboda haka Abu Hafs sarkin mummune Umar kan Khattab kenan waɗansu kuma sun ce yana da ɗan sunan su haf waɗannan da ya zo maganganu ne lafazin hafsu dai ana amfani da shi wajen suna daga cikin sunayen zaki amma ragin al-khattab shi ne umar ɗan khattab radiyallahu anhu Allah ya kare da adare mutum na biyu cikin musulunci kenan idan ta fuskar falala ba yana nufin ta fuskar musulunta ba ta fuskar falala abubakar ne ya tsara dukkan sauran sahabbai daga nan na biyun sa Umar dan Khattab daga nan na uku su Uthman dan Affan sannan na hudun su Ali bin Abi Talib guda hudun nan sun fara sauran duk gaba ɗaya falala cikin sahabbai dan su suka dace da kasancewar su halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Umar dan Khattab yake sami tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah sai da mutun Allah tabbata da shi ya kula yana cewa innamal a'malu binniyat sanin dai kadai ayyuka bin niyyat suna tare da niyoyin innamal a'mal sanin dai kadai akan kirga ayyuka ne da sunan ayyuka bin niyyat yayin da suke tare da niyya wato kenan aikin da baya tare da niyya baya an sunan aiki ana kirga aiki a matsayin abin yin lada da sakamako a kai yayin da ya zanto akwai niyya ta tare da aikin wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma lalle kada dai kadai kowane mutum akwai abin da yake waliya an gane ko kowane mutum akwai irin abin da yake fuskanta da niyyarsa wannan cewa inna ma al'amal bin niyyat ayyuka suna tare da niyya galibin ruwayar haka ta zo akwai wadansu ruwayoyin innamal a'malu binniyati sai a kawo lafazin niyya a matsayin mufrad akwai kuma dan lafazin da suka nuna al'amalu binniyya a kawo aiki kadai mufradi sannan kuma niyya ma a kawo ta a matsayin mufradi abinda dai wannan ke tura nunawa kowane daya daga cikin ɗaiɗaikun ayyuka da mutum zai aiwatar lalle sai ya yi niyyar cikin aikin nan kafin aiki ya zanto kulmafi to ita niyya tana da mafuskanta guda biyu mafuskanta ta farko alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahalicinsa an gane ko alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahalicinsa sai da lokacin da kake sallah ko kake azumi ko kake karatun qur'ani ko kake sayar da ko ka fitar da zakka ko dukkan wani aiki na alkhairi ubangiji ta ala ya duba ka kana yi ne sai shi kadai ba ka neman yabon wani ba ka neman kunci ba ka jin tsoron wani wannan shine abin da ya fi komai muhimmanci cikin aiki ta yadda mai aiki zai fuskanci Allah kaɗai da niyyarsa baya tunanin wani ya ba masa yayin da ya aiwatar da alherin nan dan Allah ko mutane sun kuke masa ko sun zage ki wannan baya da ku ce masa liyar sirra baya da ku ce masa yin masa to wannan ala aiki eh, bangare na farko ke da niyya na biyu sai bangaren niyya a hanci shine akan yi niyya dan a bambance tsakanin farilla da farilla ko a bambance tsakanin nasila da nasila tamyizul ibadati ba'daha an ba'd rarrabe tsakanin ibadoji yayin da ka zo yin niyyar sallah azhar zuciyar ya zanto azhar din ka niyyata inda za ka zo kai azhar amma zuciyar ka ta niyyata al'asar kuma na azhar din za ka karbi kenan ba za ka karbi ba ko da ka yi aikin tsakaninka da Allah wannan daban amma a cikin hanzu sallar ba ba kun gane wannan da ke sai kike nan tsakanin azhar da al'asr dukkan su salloli ne da ake raka'a hudu kuma dukkan su bayan rana ta bar tsiya duk da cewa akwai bambancin lokaci wajen shigowa lokacin azhar na fara zuwa kafin al'asr amma da abin da nake so in kai da shi raka'a hudu ake karatu a surranci biyun farko fatiha da sura biyun ƙarshe fatiha kaɗai siffar sallah a zahar babu mutu da sallar asar abin da ke bambanta su shine ne niyya in ban da niyya ba abin da ke bambanta tsakanin azhar da lafa a cikin nan ta ga niyya a hanci, gudunmawar da take bayarwa bambanta tsakanin ibada zuwa ibada bambanta tsakanin nafila zuwa farilla bambanta tsakanin wannan farillar da wannan farillar in sufa ta zama to iri daya har kuwa bambanta tsakanin nafila da nafila din sukun su ta zo to iri daya yanzu misali za ka zo ta fiye masjid za ka yi a guda biyu ba haka bane ba haka idan ka zo za ka yi raka'a na fajiri a guda biyu rakawoyin nan guda biyu wannan raka'a biyu ce wannan raka'a biyu ce wannan nafila ce wannan nafila ce wannan karatun ta asirrance wannan ma karatun ta asirrance ba haka bane ba kara na uku za ka yi rakawoki guda biyu na bayan tawafi ko da ke wannan ba farilla labari ba duba da cewa tana da karfi da alaƙa da tawafi amma dai bari ɗan san guda biyu tsakanin ta min fajr su zai fil masjid me zai bambanta muka tsakanin su niyya niyya kuma a wani lokacin kuma da lokaci tun da rakata min fajr da lokacin ka amma misali sai ka zo ka ganna da rana na zo na yi rakawoki guda biyu kace ta yi kul masjid sai da yake maka raka ta Allah fadar sunan rama haka ce bai ba kaga ba za ka tsawon basu ba za ka wannan gangancin ba ba za ka sauri ba ko ya dai za ka bincika kafin ka ce ba sai ba ko a take kiri abin da nake so in kai gare shi shi yasa ya malamai guda biyu suke magana akan ta malaman tauhidi da malaman fiqh su malaman tauhidi bangaren da suke kallo alaƙar ai alaƙar mai aikin da wanda ake bauta wa shi Allah kai ne aiki lokacin da za ka yi don wakai to wannan malaman tauhidi suke magana a kai duk inda ji malamin tauhidi ya littafin tauhidi ya magana niyya nan ya kalla ba ruwan shi da bambanta tsakanin farilla da nasira wannan duk can gurin sai ka koma babu fice idan kuma ka zo ka samu malaman su ta yi magana niyya kokarin raba tsakanin aiki da aiki farilla da nasira ko nasira da nasira ko farilla da farilla wannan shi suke kokarin su magana a kai shi yasa sa iya yiwa sallah ta inganta a fikihance amma ba ta karɓu ba a wajen Allah mutum ne zai sallah zahar da ta'a hudu kuma lokacin da zai yi yami ya ci azhar kuma ya raka nan guda hudu yadda yake bukata ba komai a daidai lokacin da yake bukata a fikihance duk malamin fito zai yi sallah ta inganta fa har salatu لكن تأتي مسألة أخرى هل هذه صلاة مقبولة وأن فننظر فيما بينه وبين ثالثه shin sallar ta karɓi ta ce a tsakanin da ubangiji kuma lokacin da ya raka hu dinna yini ta azhar fi zai wannan abu ta hanta tai yi amma shin sallar nan yayi don Allah ya ba shi sakamako ko yayi dan gani idan wani idan yayi domin gani idan wani fa sallar ta karɓi ta nan ta inda ta fuskar fiki ya sauke farilla amma ba ya talata a wajen Allah tun da bai wajen Allah wa man kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada a cikin hanci ka inganta a cikin tafin da bata karu shi yasa dole in ba ta zuwa ba ka tafi karu innamal a'malu binniyat sukan ce muqaranatul jam'i bil jam'i ko muqabalatul jam'i bil jam'i tasdul qismata ahadan tun da aka kawo al'amal cikin jam'i amniyat cikin jam'i wannan ke nuna kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun ayyuka sai ya samu rabonsa na tsaya cikin ɗaiɗaikun niyoyi kowane aiki sai ta masa niyyarsa ba ka iya haɗa ibadoji guda biyu sai musu niyya ɗaya ya zanto sun karɓu haka waɗansu malamai suka tafi suka ce dan annabi sabar da don abin jama'a ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي الحكمة آحادا إن جاء جمع بجمع إذا فتاش لبو شيء دي دي على بعض دي أيش النم إسامنية نم أيش النم إسامنية نم da an ce al'amal bin niyya ta yi dunkule ayyuka uku kai musu niyya ɗaya ta da wannan ne suke cewa mace ce mijinta ya kusance ta yanzu ne ya wajibi a kanta ba wankan da nawa ba da abin ce wankan da nawa sai kuma jinin al'ada ya zo kaga za su dace kan to bayan jinin al'ada ya yanke mata wanka nawa za ta yi daya ko biyu waɗansu suka ce ta yi niyya ɗaya sai ta yi wankan nan ta yi niyya ta yi wanka ɗaya a cikin niyyarta ta niyyaci tsakaninta da ubangiji za ta wanke janaba ta wanke al'ada shi ke nan, sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar kun ne wannan wadanda suka tsaya farko ta fara yin wankan jaraba bayan ta tsari ta sake niyya kuma ta sake yin wanka kuma ne ta yin al'ada saboda ne annabi ya ce al'amal ya kuma ce ne anniya yadda ya kawo ayyuka din a jam'i haka ya kawo kuma niyya kuma a ne a jam'i da kabul da jam'i da jam'i sai suka zama cikin wata a hada wannan shi ne ya fitar da kalmomin gani guda biyu kano wanda suke cewa wanka ɗaya za su yi kawai su da magana ta tsari don ta yi nuna ba ta wani farko su ko wanka ɗaya za su yi ko su suke ganin wanka biyu za su yi maganganu ne kowanne yana da ƙarfin amma a gashi eh, ɗaya a gaskiyar al'amari magana idan ta yi niyya ɗaya yawa wadatar ta yi nuna wankan janaba da haila nan kaki ta yi wanka ɗaya suke nan ta riga ta zama an fahimta ko saboda ayyuka guda biyu idan sun farsu ɗaya idan kai musu niyya da suna saukowa akwai irin wannan kuma cikin ibadoji masu yawa wanda kuma su kuka hawa su yi bini su ka ce da ka zo ka samu limami yana cikin ruku'i ka shigo masallaci za ka ga wannan limamin jami'i yanzu kai kabbara guda biyu ce a kanka na farko ne ka tafiya ce ihram kabbaran shiga sallah na biyu kuma ta kabbara sai tafiya zuwa ruku'i to idan kika shiga ka ce wannan ce wannan kirka da lokaci da yawa suka ce kawai kana shigowa da niyyar shiga sallah Allahu akbar kawai ki gidar ku in ka sai kabbara daya ta dauke maka daya sai kabbara daya kani ki ce ta zuci wannan da ke girkin ihram ce kuma sai din ne sai ta tattar ku ina fata mun bai da ta an gane ku kamar kai ne ka shigo masallaci ka riga ka tabbatar ana tayar da sallah karfe biyar da mulki goma sai ka shigo karfe biyar da mulki biyar ba ka yi rakata mai fajar ba gida yanzu kuma ga tahiyatul masjid ga tahiyatul masjid ga rakata mu fadari. abu nan kina ganka biyu lokaci ba zai wace ka ba ka yi mu mai ka zo kai ai ka yi tahiyatul masjid ka go kai rakata da fajar shi ke nan sai ka yi rakata mai fajar da ne tahiyatul masjid ta dauke maka ba sai kai wannan kuma ka zo ka sake wannan ba kun bai da kyau ha kuma idan ka zo masallaci rakatan sai tahiyyatul masjid na kanta kana shirin za ka yi tafi za an fara ikama sai ka shiga farilla farillan nan ta dauke maka farilla ta dauke maka komai tahiyyatul masjid ba sai an yi sallama kuma ka dauke tahiyyatul masjid ta dauke maka za ku yi da ko abubuwa da dama waɗanda irin wannan da shiga innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa lalle da mutum abin da yake niyyata yana tabbata da shi abin da yake waliya shi zai samu bi kullu mar'in lam illa lamul mulkina yana mallakar abin da ya waliya lahu ma na wakina abin da biye waliya to ya dace wannan ne ko in yi ne ci farilla to yana da farilla in yi ne ci nasira yana da nasira in yi ne ci sallah ko wace iri yana da yana da yana da sakamakon kenan to da wannan ne kuma suke kafa hujja kan halaccin cewa kai ne nafila ya halatta ka bi mai farilla kai ne farilla ya halatta ka bi mai nafila kuma kai ne ka zo masallaci ba ka yi azhar ba ka shigo za a yi la'asar ya halatta ka bi limamin nan da niyyar azhar shi yana la'asar wa inna ma bi kulli mrin shi ya niyyar la'asar ya samu kai ta niyyar azhar ka samu annabi ya ce duk kuna da ku kowane mutum yana da abin da ya waje ya halatta kowane mutum yana da abin da ya waje shi yana faru da kai kana nasila laka ma na wai wa lahu mana na wa abin da kani ya tana ta ne kuma abin da ya tana shi an fahimta ku wannan yana shiga babuka da dama kuna da hadisi zai da ma'an ko ma'an ya zai mutum da ya fitar da zakka kazan kai da zakka ba za ka biyo wa ɗanka ba tun da wajibi ne sai da danta sai bidan da zakar wurin masa ya roƙa masallaci cewa wani bawan Allah ka raba wa mabukata dan sai zo sai na da bukata dan wanda ya fitar da zakar sai ya karba da ya karba sai ya tafi gida da ita sai uban ya kudi yace lalle wannan irin kudi na ne da nake zakka masallaci je ka mayar talakawa za a baban da kai yake ba zan bayar ba na dauka ya zama na sai suka gargaya wajen annabi dan annabi yake musu hukunci sai annabi ce laka ma da waita ya ji wa laka ma fasira ma kai abin da ke waliya na zakka ya halatta sai kuma abin da kuka rufa ya halatta laka ma na waita wa lahu wa inna ma li kulli mar'in ah, magana ta riga ta kun ga waɗanda suke cewa mai farilla ba zai ne na sulafa mai farilla ba zai ne na sulafa wato wannan ita kanta wato kamar da awaci mutum ne idan ka ce ba zai bu ba daidai ki da ka ce kai halatta ba to da awarka ta halatta idan abu bai zama halatta ya zama nan haramun to asalin abu yana kasancewa mai halal in kai da awar haramci sai ke kawo dalilin da yana haramta yanzu duk wanda yake ne faran labarin da na a ce kawo dalili daga annabi da yake kar abi in ba ka kawo ba kyale mutane su ji in ka kawo a karba har su burhanu kun gudun kabi in ba haka ba kai da awani ta khilaful asl al-asl shine al-jawab ومن ادعى خلاف الاصل فعليه بالدليل duk wanda ya da awari kishiyar asalin da ake kai sai su kawo hujjarka haka kai da suke a shari'a matsaloli da dama kuma sai ka samu tsakanin suka hau wato akwai tufka da warwara kuma abin da ke kawo tufka da warwara shi ne kyale na san hadisin annabi jeji guda mutum ya koma ijtihadi yanzu misali ga matsaloli guda biyu in kana karanta askari je muke tafi da wannan in kana karanta askari sai ka ga wani wuri da ake cewa idan ka samu ruwa koko guda uku ne ko hudu ko biyar akwai dai koko guda biyar na ruwa ɗaya daga cikinsu akwai najisa sauran ko ba da najisa ko kuma ka saba alaik sai ka kasa gane wanne ne mai rajista wanne ne mara rajista to sai ka yaya to ka sai suke cewa ta dauki wannan ka wanke wannan ka dauki wannan duk wannan wanke wanke da za ka yi karfi sai ba ku tuka da wara domin matukar wannan ko na jifa wannan babu har ya kai matsayin da na kasa gane wanne ne mai lissa wanne ne mara kita na najisan nan ta zama kaɗan ba ta gayyara ruwan ba ta fuskar launi ko ɗanɗano ko me ko ƙasa. kun da ko jisa ba ta kai ƙarfin ta canza launi ba ko ɗanɗano ko ce a ce ruwan yana nan ba shi da ala taharatu ko misali za su biya san ya biyu ana tawaka a biyu maganar kuma yanzu in ce wani wancan wannan wancan wani duk ba ta su ba dan saboda me idan kuma alari kuma sai a ce dole sai in najasa ta canza ruwa jima'i in sai in ruwa ke za ta gayyar jima'i fariqu ko galiban dole sai in ya canza launuhu aw ta'amuhu aw ra'ihatu jima'i fariqu ko galiban to kuma ne zai zama da jika dan ba haka ko bai zama da jika ba to kaman ya zama cikin da wannan dole sai da mu koma kan maganar da hali mutum da ganin ba asfar kaga sai kan dake to ko zai zo ce masbuki da zai da sallama ba masbuki ba za a bi shi ba sallah ba a jin masubuki sallah waye masubuki mutum da ya zo a samu raka'a biyu tare da ba. domin ya sallama ya tashi zai suka wata biyu sai ka shigo suka ce ba za ka bi shi ba amma nan ce kuma idan ka zo nuni sai suke kawo wata matsala cewa wai mutum ne yana sallah tare da jama'a ya yi raka'a uku tare da su yana cikin ta hudu sai wani ya zo ya shiga tare da su to da ya shiga tare da su wannan da ya shiga ba za mu su ba sai ma limami sawarwari da ya tashi jawowa sai jawo wannan ya ci gaba da yi wa mutane sallah to wai sauran yaya za su to wannan wanda aka jawo waye shi ba su buci kuma sun ce ya halatta a amma yanzu rigimar da ake wai yaya sauran za su kun wanda ya halatta ke ne wannan mutum ya zo ne na kudusu shi haske ko ne ko haka ba haka idan wannan mutum da ya sai mutum yana karanta su a nutsu da wayewa da cikin hankali ba haka ba sai mutum ya fata lokaci ko ba sai ya biyu nan da malaman fuskun suke sai kana da makamakon fahimtar yaran su in ba haka ba sai mutum ya kasa fahimta ku kaga dai masu buci ya mutu biyu yanzu ko a da za ku ce me ya ya kamata waɗannan su yi yadda ya kamata waɗannan su yi shi ne shi ya zarta a farko su aurensa idan ya zo ya yi sajadu zai sake tashi ne kawo mai ta biyu lokacin da ya tashi su sun su zauna yana miƙewa su da za su ba sai su zauna shi ta jiransa a zauna har ya gama da kawo ƙinsa ya zo ya zauna ya yi ta hiyar ya sallama sai ki sallama bayan ka. za a nila za ya sallama al'imamun fasallin yanzu da ya sallama ba don ne da shi dole su jira shi zo kare ba kuma za su ji su kuma da batu da su sallu su kare sallu su kai kuma ta su kai domin wa inna ma li kulli mar'in mana ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه ماذا الله في ومن كان هجرته إلى الله ورسوله wannan jumla ce shartiyya fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga jawabu sharti ya zanto daidai da jumla ce sharti an gane ko ma'ana fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jaza'an wa thawaba dukkan wanda niyyarsa wajen yin hijira ya zanto dan Allah ne kuma dan koyi da manzon Allah wannan shine niyyarsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirar za a ba shi sakamako irin na wanda ya hijira dan Allah kuma ya hijira kan sunan manzon Allah ba wai ana nufin yayi niyya dan Allah dan manzon Allah ba a'a ana niyya ne dan wa dan Allah shi kadai ba a yi niyya da manzon don ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din ala lillahi dinul khalis duk ibada dan Allah ka dauke jami'a dan Allah ka dauke amma ana nufin hijratuhu ila Allah wa rasulihi manufar ne manufar hijrarsa shine dangin umarnin Allah da biyayya ga manzon Allah wannan shine niyyarsa wajen yin hijira to sakamakon za a bayar ga wanda yi aka irin tanad irin tanadin da aka wa wanda ya hijira don Allah kusa da sunnar manzon Allah shine irin sakamakon da za a bayar ومن كان هجرته لدنيا يصيبها aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda ko hijrarsa ya zanto yayi dan wato ainihin duniya da ya samu ko ta mace da yake bukata ya aure ta to hijrarsa dai tana komawa mai zuwa ga manufar hijirar sakamakon da za a ba shi ya danganci manufarsa idan ya yi manufarsa don Allah don raya sunar Allah sai a ba su sakamako idan ya yi manufarsa don wani abu na duniya kuma to shi ke nan sai zan so ba da ladan komai a wajen Allah wannan abin da ya nufata in ya samu shi ke nan in bai samu ba ga ya rasa wannan hadisi yana tsaye daga cikin hadisai guda uku da malamai ke cewa a su aka gina dukkan hukunci da wuya ka samu wani hukunci da bai shiga karkashin waɗannan hadisan ba wannan hadisin da shi da hadisin نعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رجل وإذن سنا قال مثل هدو حديث وتو آه، سمين الداري وتو أدين النصيحة وإذن سما قال مثل حديث نبير wanda في haka dai waɗansu zaɓaɓɓun بسوء waɗanda suke fana cikin kalmomi na manzon Allah da suka fara hukunce hukunce masu yawa sai su abin da su to da haka da wannan hadisi na nuna dukkan aiki sai in mutum ya yi shi don Allah ne sannan Allah zai karfa. in mutum bai aiki don Allah ba Allah ba zai karba ba duk aikin da ya tafi da ciki to Allah ba zai karba ba aikin da ya tafi da ciki ne mutum ya yi don saboda mutane su yaba masa to wannan Allah ba zai karba wannan aikin ba to sai ya nan gudu suna cewa ita riyadin nan za su iya zama a mataki guda uku mataki na farko ya zanto mutum tun da zai fara aikin dama ya yi ne don Allah kuma domin wani ma'ana yana so ya soke faran kuma nan take na so wani ya je yanzu ne ba ta shiga batun daga farko aiki ku ka wani aiki ya zama rusasshe kenan a wurin Allah ba ya bulata dan fa'ida shi ne man amala amalan asraka fihi man yazri tarasuhu wa shirku hadithul qudsi dukkan nan da ya aiki ya da wani sanadin ne zai karewa wannan kai kana son ka sauke farilla kuma nan da kana so ne ya ba maka ko mutum da ba da lada wajen Allah ke ko mutum ya fara aikin dan Allah sai ya tafado a tsakiyar aikin an gane ku ya fara aikin sa dan Allah yana cikin yi sai kuma ya ga wani sai kuma niyyar ta tsaya sai zan to yana bukatar yabon wanta kaga asalin aikin dan Allah ya faru shi riyar ta da ta samu aikin ya cikin gaskiya to irin wannan in mutum ya yi kokarin ture riyar ya yi fada da zuciyarsa da su har yake nasara ya sake koma kan ikhlasin sa na farko to kun malamai sun yi aikin ta yasira amma irniyar ta ci gaba da wanzuwa har zuwa karshen aiki ya matsayin wannan aiki ko malamai suka ce mu kalli aiki idza kana akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi fasad al-amal wa idza kana akhiruhu lam yakun muta'alliqan bi awwalihi falahu ma nawa kiran yajri idan karshen aiki yana da alaka da farkonsa to kaga wannan karshen gari ya tafi da ciki zai rushe kuma ya haifar da rushewar ina farkon amma idan ƙarshensa daban farkonsa daban ƙarshensa ba da alaka da farkonsa to wannan na karshen ne da ya tafi da ciki ya rushe wancan na farkon kuma da bata riga ta shiga ba da yana lafiya misali ramadana idan kai azumi goma sha biyar ko ashirin kana yi don Allah goma karshe sai ka fere ya tashi da kaga mutum yana da azumi ashirin da babu riya wancan makarfe goma fa sun tun da ya tashi da saboda azumin yau baya da alaka da na gobe na gobe baya da alaka da na jibi dan azumin yau ya lalace baya nuna kuma na jiya ya lalace na jiya yana nan lafiyar sakalau amma sallah misali idan mutum ya raka'o'i guda uku yana hudu yana cikin ta hudu sai ta hudun nan sai ya tafi da cikin ta kaga ta lalace lalace wata zata zabi ne hatta uku farko tunda babu yadda za a uku nan su tsira sai in ta hudun ta je lafiya domin da mutum zai zo cikin sallama sai su ta warware kafin ya sallama bayan ya kammala karatun tayyiya sallar ta lalace lalacewar ka a karshe ya haifar da lalacewar da rakowi haka ma da mutum zai ware wani abu na zarta naira dubu biyar yana rabawa jama'a dubu uku biyu ya bayar da ikhlasi ya shiga ciki na hudu sai wani ya danki ke kai wani ba dama ba kana sai muka bayan Allah sai jira dai sai ne ya shiga cikin dubu biyu ɗin ƙarshe ta ga wannan dubu biyun na karshe su ne suka lalace ma'ana dai lada bai kawo ba su ya san cewa wajibi amma ba da amma dubu uku na farko sun lalan wannan ba da alaka da wannan wato dai dole ibadoji akwai wanda yake asiruhu muta'alliqun bi awwali akwai wanda asiruhu kuma gairu muta'alliqun bi awwali dole mutum zai kalle shi ta wannan amma dukkan wanda ya yadda dama shi san aikin dan wani yayi ba dan Allah ba to shi ne ibn rajab yake wannan musulmi ma ba zai wannan ba dole zai wannan ko ba musulmi ba yanzu ko da a ce ba kowa ma shi da shi ba zai sallah ba amma da ya ga mutane shi ne gaba ɗaya ba Allah ya wa ibada waɗanda mutane ya ce amma wanda inda ba mutane ma zai yi sai dai kila zai fito da wa inda mutane to kaga nan ya fito shi ba an gane ko ko ba kowa zai sallah ko shi kike ne ya ga yana ji a cikin su cewa wajibi da kanka amma ya dan kyautu ta da ga mutane sai da in ba mutane zai yi ta a da mutane kuma ya yi ta a jari to wannan shine da ya fashe da shi ko wannan matsayin ka ba musulmi ba ba ba za ka ce ba musulmi ba ba musulmi ne amma aikin da wannan riyar fashi da shi ya rushe ba ya da ladan sa a wurin Allah wancan ko wanda kwata kwata ma da ba mutane ba zai aikin ba sai ne dan su yi to gaba ɗaya ba Allah ya wa ba an gane ku Allah ya tsare حديث نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقبل الله صلاة أحدكم ألا بايا كربر صلى سيمسي إذا أحدث إذن يفتر بحدثي إذن يكلي mutum ya yi fitsari ko ya yi tusa ko ya yi bayan gida ko mazi ya fita daga jikinsa ko wabi ya fita daga jikinsa dai daga cikin hadasi ya fito daga jikin mutum Allah ba zai karɓi sallarsa ba hatta ya tawaffa har sai ya yi alwala har sai ya yi alwala wato la ya kabbalu Allah la nan na fiye shi yasa fi'ili mudari sai zanto marfu'i la ya kabbalu Allah da an ce la ya kabali lahu, sai zanto lati nahiya wadda take hali an gane ko amma tun da ce la ya kabalu to ya zanto lati nahiya to a cikin larabci kuwa tsakanin annafi da annahi wanne ne fi karfin ma'ana ma'ana kore abu a ce babu shi gaba daya da kuma a hana ta a ce karkai wanda zai fi karfin ma'ana eh hali ko korewa korewa korewa ya fi karfin ma'ana domin korewa yana nuna abin da faɗi babu hali kuwa inda aka hana ta kila akwai kai ne aka hana ta wannan baya nuna an hana wani kuma an fahimta ko la yaqbalu Allah wato korewa ne gaba daya gaba sai Allah baya karbar sallar sai daga cikin ku matukar hadasi ya fito daga jikinsa hatta ya tawabba har sai bayan ya faru to alwala ta daga tawaye dama ko da ahalar ya fito shi abin da ke warware alwala ya ma bai na guda biyu a hadasun da komi asbab ahdas wato jam'i na hadas shi ne su abin da ke fitowa daga bako ba kamar da bako asbab sababi wato shi ba shi ne hadasin ba amma zuwan ta na iya haifar da faruwar hadasi shi ne kuma shafar mace shafar mace ba shi ne hadasin ba amma idan ka shafe ta mai yiwuwa za ka ji daɗi har mazi ya fita kaga fitowar mazi hadasi ko barci mai yiwuwa tana barcin nan mutum zai iya tuta ga barcin ba shi ya warware arwalar ba shi sababi ne na warwarewa in mun bar ayin wancan na da ahlul asbab wa ahdath ahdath wa asbab an gane ku? da sauran abubuwan da suka kididdiga a matsayin wato sababi kamar suma kuma ba su tsoro ne alwala ba amma idan ya faru mutum zai iya bawali ma ba tare da ya sani ba wani abu na iya fitowa daga jikinsa ba tare da ya sani ba to shi yasa sai suka sa masa suna sababi da sai shi ne shi din ba to da yadda kike tsammani ya iya fitowa to ai kuma ya iya yiwa wannan abin ya faru kuma abin da fitowa an bayyana ku misali dan ne da mutum ya samu wata kuma sai nabi ya fito daga cikin ka sai ne bane sai yiwa Ta tafi ko kuma sai ta ya tafi ko ma zai fitowa a ce wata ta warwarewar alwala da sababi kadai akwai na gari hada shi dai kan kan ragari dukkan wani sababi to sai in wani nasu ya tabbatar da shi sannan sai mu tabbatar da shi in nasu bai tabbatar da shi ba kar mu sai faruwar sababin nan kada zai warware misali ya tabbata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi sunan sallah kafin mu fita masallaci sai ya sumbaci ɗaya daga cikin matan su ya kuma masallaci ba tare da ya sake wala ba ya tabbata cikin da kuma tabbata cikin ba da kuma bai sake wala ba a ce sababin nan sai sai in abin da ake tsammanin ya faru ya faru sannan alwala ta wuri amma in ba ruwa alwala ta da haka taɓa mace kaɗai ba ya haifar da warwarewar alwala sai fa in taɓawar da sai mata ya jawo mata har fitan maji daga jikinka to wannan sai ya zanto mun wajarta maka alwala saboda fitan maji ba don taɓa matar ba amma ka taɓa ta ba abin da ya faru ba zai ya fito daga jikin ka ba ba wani hadisi da ya fito daga jikin ka alwala ka tana nan sai ka fito an gane ku duk babu wani makasar in kasar da lazzata in yayi na sajjada walan ya jidha ma'ana in mutum ko da na jin daɗin ya sami jin daɗin bai sami jin daɗin ba ne da alwala wannan akwai zabba da wasu kuma na da gaskiya akwai zabba a hadisin annabi da ya annabi sallallahu alaihi wasallam kan tabbaci masu da kuma tafiya kuma sun lafi ba tare da kake ba wa kairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da wannan a matsayin yana nan ku ba ya ba an gane ko Allah ya ce la ya kabaru Allah da ake nufi da la ya kabaru Allah ma'ana dai aikin nan bai inganta ba sallar ba ta inganta ba gaba ɗaya tun da babu alwala a cikin ta al hadithu salis hadisi na uku ana abdullah ibn amr ibn al-as wa abi hurairah wa aisha radiyallahu ta'ala anhum an karɓo hadisi daga wannan sahabbai guda uku abdullah ibn amr ibn al-as da abu hurairah da aisha Allah su kare ta gare su قالوا سوء سنتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah kuma da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce wailul lil aqab min an-nar wailun lil afad min an-nar azaba ta tabbata ga da ga digadigan da ba a wanke su min an-nar azabar wuta ma'ana azabar wuta ta tabbata da dukkan diddigan da ba a wanke shi sai idan an zo al alwala al'aqab jam'i ne da akif idan an ce akif shine diddige nan gurin mu'akhkar kadan kenan shi ne da ciki to duka ne yi sakaci idan sun zo alwala ba za zura ido su sanya lura su ga ko ina ruwa ya taba wajen gaggawa su wanke nan gurin su bar nan gurin to duk inda ba a wanke din nan ba gashi annabi na barazana da cewa za a yi wa mutum azaba da wuta a gurin kiyama waɗanda su kaida su cikin alwala ba sa wanke wannan shi ne annabi ke nubi da wailun min aqabi minan da alwayl ana nufin azaba kalma ce da ake amfani da ita don nuna isar da sako na azaba sai suka ce mazdarun la fi'l lahu min lafzihi mazdari da baya da fi'li daga cikin lafazinsa an gane ko wato kenan dukkan wani ana sai idan idan mutum ya zo alwala dukkan wurin da wankewa ake yi ka sa himma ka wanke dukkan wurin da safa ake yi kuma shi ne so ka safa ka wanke amma wurin da ake wankewa sai ka zo ka shafe shi ba tare da ka wanke shi ba ma'ana ba tare da ka zuba masa ruwa ba to ana jin tsoron wannan hadisi ya faɗa kan mutum malamai suka ce shi wannan hadisi duk da yana magana a kan diddigi da ba wanke ba amma ba yana nufin nan kaɗai ba duk kuma inda mutum da wanke ba in wurin wankewa ne to ana jin tsoron wannan barazana ta wannan hadisi ta shafe Allah ya tsare. Za ka wannan ke nuna mana ɗaya daga cikin matsaloli masu muhimmanci tsakanin sunna da shi'a shine wajibin minti kafa cikin alwala tunda annabi ya ce wa lil aqabi min an-nar al-aqab ina nufin daga bigin da ba a wanke wa wanda ruwa bai wadace su ko ko shi a ga ka'idar su suna shafa kafa mai ba sa wanke to idan daga mutanen Iran suna alwala za su samu haka su shafar kafa sawa'un da hufi akan kafa su ba hufi akan kafa su shafa su ba sa wanke kafa duk inda ka ji game da shi a duniya ko a Lebanon ko a Iran ko a Kuwait ko a Saudiya duk inda ka ganta haka ta bar kafa ce ba ta wani ta to hujjar su tunda muna da barkujiya a nan da sab za su iya kafa ma hujja da fadin Allah ta'ala إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أقول وأرجلكم إلى الكعبين akwai tsira'ar wa arjulukum ila al ko wasu kira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ka dauki qira'ar wa arjulakum sai zan to hukuncin kafa ne a wanke ka. dan ka ka karanta bin nasbi wanda sai zan to ma'tufun ala maza tabtudu wujuhakum wa aydiyakum kaga duk al ne kenan irin marafiki wa amsahu bi ru'usikum sun arjulakum sirrun dukkan masu ala alal wajhi ma'tufun ala al-rijlayn wa hukm al-wajh wa al-rijlayn al-ghusl to su sai su ɗauki ɗaya ƙira'ar wanda ita ma tabbatacciya ce ƙira'ar wa arjulikum ila al-ka'bayn sa'ilin nan sai zanto kalman arjul ma'tuf ne ala ru'us wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai zanto aya tana nufin ku shafi kawunan ku da kafafunku sai zanto za a shafi kai kuma za a shafi ne kafafu sai ya fage da wannan a wannan kuma kira a ce ta butacciya kada idan aka kawo maka wannan sai ka ga mutum akwai wani bangare na sallamawa ta tarihi to amma yadda malamai suke fuskantar da wannan suka ce wannan qira'a ce wannan qira'a ce qur'ani ji ka dogon darin ba za mu iya fahimta fasarar ka sai mun koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka koma zuwa ga hadisan manzon Allah sai muka samu annabi ya wanke kafa annabi kuma ya yi safa da kafa gefe ya wanke kafa idan babu hukun tare da shi gefe ya yi safa kan kafa yana kai hukun da haka a fadatul qira'atani alhukumai ne. qira'o'in guda biyu sun ba mu hukunci nawa biyu hukuncin wanke kafa lokacin wankewa hukuncin kafar kafa lokacin ne kafa in ka ɗauki wanki kullum ya zanto ka saba wa sunna kenan in ka ɗauki safa kullum ka saba wa sunna sai zanto mazhabin ahlus sunna shi idan yanzu kai alwala za ka tafi ofis za ka tafi aikin ka da safi kai alwala daga gidanka kai sallan walaha sai ka sanya safa ko hufi dan ki abin da ake kira hufi dukkan wani abin da sa wanda ya rufe maka idan sawu wanda nan shi ne idan sawu duk abin da ya wuce nan ya wuce idan sawu sawa'un takalmi ne na roba takalmi ne na fata hufi aka sa masa suna safa ce matukar kayan alwala ta kai sai alwalar ta warware sai ka zo za ka sake alwala lokacin azhar dan ce sallah to komai za ka yi na alwala idan ka zo kafa ba dole bane sai ka cire sawon ki sai ka safa akan ki ko safa ki ko takalmin roba ne da fata aka yi ki da roba aka yi ki da auduga aka yi ki maganin cewa hukki sai ya zanto na fata kuma kare zanto ya hudu kan ne ne ne ko ma ne ba da yake wurin kawo ba ko ita eh, ko akan kanka in in ba ka sallar da kuma zai a ko akan kun ne wannan da kyau to kun ga kenan ana yin safa a wani lokaci na musamman ana kuma wanke kafa ne a wani lokaci amma in sai ba ya kafa kafa ko kuma kowane irin takalmi na kafar ka amma da rufe idan kawo ba sai ka zo alwala to ba za ka yi dole ka cire wannan kai ne ka to wannan qira'ar da inda ta nufa wannan qira'ar da inda ta nufa wannan shi ne mazhabin ahlus sunna wal jamaa shi ne mazhabin dukkan musulman duniya in ban da shi'a shi'a sai suka wurgar da qira'an warzira kun ba wanke kafa sai dai arjulikum kafa to kaga idan ka ce ai kafa a koyaushe ya zanto ka je fadda kai kira da ko haka in kana son kai amfani da kira'a guda biyu sai kai amfani da farko wurin da ake da ita wato wurin da ake amfani da shi na alqur'ani la la yaqulu ba wato ba wanda ne abin da ibnu kasir ya fassara ayar da shi duk da cewa a cikin maganar ibnu jarir qabari akwai kanci kancin cewa yana rinjayar da ishafa amma ibnu kasir yace abin da ya kamata ya inda yana so ya dace da daidai ya ce a yi shafa in akwai hufi a kan kafar mutum ya nan in babu hufi wankewa ne hukuncin ta ba ya ta kira wajen guda biyu ya aiki da su ya fi masa amfani sama da yaran jaya da kira kan ina ba ta amfani da to wannan shafa da za ka yi a kan safa ko a kan hufi da yana sufarta kuka hau da dama suna bayanin sufarta waɗansu su ce ai hannun dama da na hagu duka hannun guda biyu za ka yi amfani da sai dai saura da ne in za ka tsince mun gurin in za ka yi amfani da shi ne suka waɗansu suka ce shi hannun hagu sai ka faro daga nan gurin hannun nan gurin kuma hannun dama kuma da karshen nan gurin duka biyu sai suka ce haka wannan ya tsoho nan wannan ya tafi nan zuwa ta ta yi safa ta gama waɗansu ta askasa na dama ne a nan gurin wannan kuma a nan gurin haka ce waɗansu a haka za ke da su ka taho da kowanne daga gaba ka taho da su waɗansu kuma duk daga gaba ya za ka fara da ka da shi wajen nawa kenan waɗansu kuma suka ce saman za ka wanda ƙasa waɗansu suka ce sama da ƙasa shine imamu sunani cikin littafin kumul salam sai hun bulugul maram yake abin da annabi ya umarce ka da shi shine mutlaqul masjid duk abin da zai amsa sunan safa idan sai ya halatta shi da dara in ya ka guda ku ka dangala ruwa kai haka ya halatta sai ne dan ya ka dai ka dangala masa ruwa sai kai haka ka safa haka yayi ya haka ka safa haka yayi yace inda akwai wata tuffa kayyadaddiya annabi ba zai kale duniya ba tuwa bai nasara kai yace duk abincin da suka faɗa lalabe suka yi ijtihadi amma da a ce akwai tuffa ɗaya kayyadaddiya wanda dole sai an yi sannan kai da annabi ba zai kale duniya ba tuwa bai da kai abin da bai inganta da galibi na ji qalib shine tuwa ba za ta tafi kafa hukuma ba tabbas abin da annabi ya shafa saman hukuma ko wannan saman hukum kwalo daga nan sai haka yayi kwalo daga nan sai haka yayi ba shi sai kallon ko ina da safa ba mutlaqul mutahi dan ko haka yayi abin da zai kallon kita da addini da ra'ayi ake yin sa da safar kasan hukki shi ya fi tantanta sama da ila sama da sama su da kasa sai ake saka da shi amma annabi bai ce mu safa kasan ba da ta dole suka ta safa kasan ma ka da shi ya zama sun guda da zuwa hududun laifin an ce tare ya kokin da annabi ya kace kuma bai kamata ba san san da kamata eh a a kar ku fada da maganar da inda ba inda take ba wannan safa akan hukunci kenan kaga safar ta ma kuma ai da ban take idan kuma kana son ba zai yin tafi kai ma kuma sai ka ce ya aike ta amma ka ce har ita ma yanzu duk gawa na zai da gaba ake ta. da ne kuma ake kuma ta ce ba <laughs> eh banjuwa ko ana kallon kafarka ai abin da suka ga bauja suka ce sahabbai na tafiya da hukki a yayyaki wani ma rabin kafa kusan ya fito waje amma sun tashi wani ta fasu a kan su ba wanda ya taɓa cewa yawanci ba da so safa kafar ka ba magana ta kai za ki safa الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليدخل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق خريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق an karbo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salli manzo Allah ila da mutum Allah tabbata gare shi yace idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yayi alwala ahad mufradi ne amma kuma ko da yake dai ismul jins ne ko sannan kuma ko mu gashi jami'i ضمير الجمع وقائدة اسم الجمع داني إضافة zuwa ga ضمير الجمع يفيد العموم kowane ɗayan ku ne kada ce a hadukun wani ne sananne su kaɗai ban da sauran kowane ne cikin ku idan yayi alwala wal yaj'al fi anfihi ba'an to lalle ya sanya ruwa cikin hancinsa thumma liyastansir sannan kuma ya fatar da ruwa wato ya sanya ruwa ya shaka kenan فليستنصر يستتر به الاستنصار في استخراج الماء من الأرض kun gane wannan wa man istajmara wanda ya so yin tsarki da dutse ko hoje mutum ya bawali bai samu ruwa ba ko da ruwan ma amana sai ya amfani da dutse ne zai yi hal yuti ya sanya adadin duwatsu ya zama mara shi ne uku ko biyar ko bakwai ko tara zuwa abin da ya so da haka lalle ya amfani da dukkan zuwa cikin zama mara an gane ko wa idza sayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan yanku ya farka daga barcinsa ya yadayhi to lalle ya wanke hannayensa biyu qabla an yudkhilahuma fil ina kafin ya ki da su cikin kwaliyar da yake alwala ko bokitin da yake alwala al ina shine mazubin ruwa ya zanto koko ne ya zanto roba ne ko kici ne duk zai karɓi sunan al'ina kwano ne ya karɓi sunan al'ina kwaro ne al'ina makashi ne duk ya karɓi sunan al'ina qabla an yudkhilahuma fi al-ina'i fa inna ahadakum kuma za Allah ya kawo sababi me yasa aka ce ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin kokon da yake rona ko cikin kokon da zai amfani da shi fa inna ahadakum domin tsayen kula ya dari ɗaya da ba ta fiye da bai san ba ina hannun sai kwana wannan arwayar bukhari da muslim ko fi lafazin muslim amma lafazin muslim kadai bi min khariji idan sayanku zai yi alwala yastanti to yi sai ruwa min khariji da kofofin hancinsa guda biyu ne ba sai to wani abu na ruwa ko fi lafazin a wani lafazin kuma daban man tawadda falyastansik wanda duk ya alwala to tabbatar ya sake ruwa to wannan hadisi mu lura da hadisin farko jumla ce ɗaya dai kaman guda uku ko hudu jumla farko falyajal fi amfihi ma'an in zai yi alwala lalle ya sanya ruwa a hancinsa kuma bi yastansir sannan ya sace shi jumlar farko ce ta biyu wa man istajmara falyutir wanda zai tsarki da dutse kuma to ya kirga adadin duwatsu su zama mara ta uku wai da wa idza taykaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yi duk da yudkhilahuma fil ina in mutum ya farka daga barci to ya wanke hannayensa biyu kafin ya sa cikin koko fa yana hadakum la yadri ayna ba ta biyu wato jumla uku ce jumloli da uku to abinda wannan hadisi ke fa'idantarwa na hukunci shaƙar ruwa cikin alwala menene matsayinsa wajibi saboda ne aka ɗauke shi a matsayin wajibi saboda annabi ya yi umarni da shi a fa'ida ta usulul fiqh al-amrul mujarrad an al-qara'in yufidul ijab Umarni ana ɗaukar shi a matsayin wajibi ne sai in wani dalilin ya zo wanda ke kautar da shi daga wajibi sannan a mai da shi mustahabi amma matukar babu wani dalili da za ka iya kafa hujja da shi wajen kautar da umarnin daga wajibi to da ka ta shi a kan a matsayin wajibi da haka zan zance mafi inganci ta ruwa a cikin alwala da tacewa da kurkure baki dukkan wajibi ne farin da ne shi ne da mutum zai yi alwala bai saka ruwa ba to ya tabbatar cewa ya yi sako malamai suka ce daga cikin hujjojinmu Allah ce zuwa wujuhakum wanke fuskar ku ku nuna mun da yake kira da kuma fuska daga kunnan dama har zuwa ina kunna abu. daga hukukwar zuwar gashi ta duk saman da har zuwa ina haba duk sunansu ne fuska me mun wanke fuska wani ko sunna hanci da shi baki ne don ba ka iya cire su daga cikin fuska sai ko wani wuri da wanke fuska kuma su. ina ba ta kuna fahimta ko da ba komai sai wannan ayar wajibi ne su ji to ballantara banda wannan ayar sai da hadisi annabi ce idza tawaffa ahadukum in tsayan ku zai alwada bal yaj'al fi anfihi ma'an lalle ya sanya ruwa a hancinsa sai ta ce laki ka dauka alwala ka sai <laughs> kai ka sun akwai kanka annabi ce ka ruwa ta ce a ai ba dole bane ba zan samu sunna ne kada da zai yi ba kuma ne ya da mutum ya saka, ko ban da wani hadisin da wadansu hadisan daban annabi ke cewa wani sahabi wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman ka zurfafa wajen taka ruwa a cikin alwala sai fa in kana azumi ne to ba sai ka zurfafa ba amma matukar ba azumi kake baka zurfafa wajen saka ruwa illa an ta kuna sa'iman sai fa in ka kasance da azumi an gane ko to wannan kenan istijmari kuma shine dutse wato daga aljimar ne wanda aljimar din dutse al istijmar yani istimalul jimar yin amfani da dutse a madadin ruwa ga wanda ya yi bawali to wannan lalle ne ya zanto mara ne shine malamai suka ce kaddara ko da dutsen farko da kai amfani da shi ya sa su tsarin ya tsige gaba ɗaya babu saura lalle sai ka kawo na biyu da na don waɗansu suna cewa wannan yin amfani da uku zuwa abin da ya zama in na farko bai wadatar kuwa waɗansu ma suna tawilin hadisin cewa falyutir abin da ake nufi da wuturi ɗin ba wai adadin duwatsun zai zama mara ba to nawa ka taɓa dutsen da gabanka shi ne zama mara wato ka ɗauki dutsen ka sa ɗaya kenan kuma ka sake juya shi shi kenan kuma ka sake juya kan ɓangaren ya zama na uku da dutse ɗaya ne ka juya shi nan ka juya shi nan ka juya shi ka yi wuce suna nufin taɓa dutsen da wurin da dutsen shi ne zai zama wuce amma ba adadin dutsen ba kun ban na zancen ko wannan magana ce da igiya ta wuri ne ba yi ka'ida shi ne wa manistar jimara يعني ومن أراد أن يأخذ الجمار ليستعمله بدلا من الماء فليوسر في أخذه للجمار فلتكن عدد الجمار وسرا lalle adadin jama'ar sun nan yanzu nawa mala uku ko biyar ko zuwa abin da ko da na farko ya gusar da fitsari to na biyu sai ka sa shi ibada ne ko da ba abin da na uku ma sai ka sa ibada ne din annabi inda annabi ya ce yi ba hali ta ce da rai to kaga anan wurin dan Allah yin amfani da shi don kusa da rajista din nan yayin da ba ruwa ne matsayin sa mutu haji ko dole wajibi sai yana kadan wajibi ba cikin wani hadisi ba to dan me kuma zaka ruwa sai ka ce ba wajibi bane ba ga kuma hadisi da ya kawo shi kuma kowanne siga ce ta umarni kun gane da kyau wai zan sai ka za a hatukun min naumihi in mutum ya farka daga barci yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina hannayensa kafin da su cikin ruwa a cikin kogo nan ba ana nufin sai ka yi alwala ba ya wanke su uku ba ana nufin sai in ka yi alwala ba ba dai ka farka daga barci ba sai ka ko uku sannan ka ci gaba da harkokinka na duniya kuma ya dace lokacin alwala ba su san kai dama idan ka ba alwala ko uku za ka wuce in ma ba za ka yi alwala ba saboda ba lokacin sallah ne za dai ka wuce hannayen to nawa saboda ne sai annabi ce fa inna ahadakum la yadri aina fasid yadu dan da ku bai san ba idan hannun ka ya kwana to shi ne kuma da suke sabani sun wannan wanke hannu so uku bayan mutum ya farka daga barci ya ce ban ci barcin dare ne kadai ko har da barcin rana sai waɗansu suka ce barcin dare ne kadai saboda suka ce annabi ya ce la yadri aina batat yadu wal baytuta la yutlaqu illa ala al ba ya a kawo baytuta a larabci cikin in barcin dare ne amma barcin rana ba haka bane ba amma da makkari dare da cikin imamul lugha da amidi dare da cikin malaman usulul fiqh a mazhabin shafi'i da ibn hazm al-zahiri ibn azm al suka ce ba ta sunan bi na. sarat bai san a ina hannunsa ya kasance ba mutum da ko bai san a ina ya kasance ba bai san a ina ya kwano ba lantana da ke barkin da ne ya tafi kowa barci kenan ko barkin rana ko na abin waɗansu malaman ba suka ce a'a annabi na maganar barci ne amma ya yi amfani da kalmar da ke nuna dare saboda galibi akan yi barci ne da daddare sama da yin sa da rana to nassi kuma idan ya fito a wannan matsayi kharaja هذا المخرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه النص إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه abin da zai suke nufi matukar ka farka daga barci za ka wanke hannayenka kafin ka ci gaba da harkokinka to wannan shi ke nuna tsafta sai kuma annabi nuna mana illa da tusa a wanke hannu ba ku san ba inda hannu yake mai yiwuwa wani na cikin barcin nan ya sa hannunsa a baki ya sa a dubura ya sa a hamata duk ya taɓa da cikin jikinsa idan ya tashi zai ta abinci a haka ko zai ɗan farko a haka zai jesa da mutane a haka ya ba mutane goro a haka ya yi menene a haka duk sai sa mutane cikin da shi ta ba zai kafa jama'a musulmi za ka ce don kasar su hannunka ko mace ne ko namiji ne karka kawo barci don maka da ka jefa hannun ka da cikin barci kuma da kowa akwai ne ya yake da hannun ka zai taɓa ka zunta da yawa duk baka kusa ba a jikin kana cikin barci shi ne hikimar musulunci na ka wanke hannun da hanka ya komo da shi don ka zanto cikin tsafta wannan wanke hannun wajibi ne ga dukkan wanda ya farka da barci annabi ya wajabta maka kuma za ka wanke hannayen ne ko uku fa inna hadakum la yadri ayna batat yaduhu dan ɗayan ku bai san ba wato hannunsa a ina ya kwana ta haka ta aka ce dole ya wuce to ina ganin sun da wani mabudin da rasul ko mu bar haka gobe ko mu dora kan hadisi na hudu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunduban da ban harshe kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi a jibi nake so ki ba goba jibi sai mu dora inda muka tsaya a kabar ki insha Allah a bari a mu kira sallar sana'a an tambayoyi